book two สี่สิบสี่ไปเที่ยวกลางคืน keluar pada malam hari ที่นี่มีดิสโกเทกไหม apakah ada diskotik di sini ที่นี่มีไนท์คลับไหม apakah ada klub malam di sini ที่นี่มีผับไหม apakah ada bar di sini เย็นนี้ที่โรงละครมีอะไร ada pertunjukan apa di teater malam ini เย็นนี้ที่โรงหนังฉายหนังเรื่องอะไร Ada film apa di bioskop malam ini? เย็นนี้โทรทัศน์มีอะไรดู Ada acara apa di televisi malam ini? ยังมีบัตรดูละครเหลืออีกไหมครับ apa masih ada tiket untuk teater ยังมีบัตรดูหนังเหลืออีกไหมครับ apa masih ada tiket untuk bioskop ยังมีบัตรดูฟุตบอลเหลืออีกไหมครับ apa masih ada tiket untuk pertandingan bola ผมต้องการนั่งข้างหลัง Saya ingin duduk paling belakang ผมต้องการนั่งตรงกลาง Saya ingin duduk di tengah ผมต้องการนั่งข้างหน้า Saya ingin duduk yang paling depan คุณช่วยแนะนำผมหน่อยได้ไหม Apakah Anda dapat memberi saran pada saya? การแสดงเริ่มเมื่อไหร่ Kapan mulai pertunjukannya? คุณช่วยซื้อบัตรให้ผมได้ไหม Dapatkah Anda mendapatkan tiket untuk saya? แถวนี้มีสนามกอล์ฟไหม Apakah di dekat sini ada lapangan golf? แถวนี้มีสนามเทนนิสไหม Apakah di dekat sini ada lapangan tenis? แถวนี้มีสระว่ายน้ำในร่มไหม Apakah di dekat sini ada kolam renang di dalam ruangan